Znowu pada deszcz i jakoś tak ciemno na mieście Wczoraj poznałem cię, a już otworzyłem serce A ty mi złamałaś je Nie chcę tego więcej Kiedyś jeszcze spotkam cię Kiedyś jeszcze się spotkamy Zapalimy fajkę i powspominamy Kiedyś jeszcze się spotkamy, pogadamy jak dawniej. Kiedyś jeszcze się spotkamy, kiedyś jeszcze, ej, kiedyś jeszcze posypiemy sól na rany i wspólnie zaśpiewamy. pada i jakoś tak ciemno na mieście Wczoraj poznałem cię, a już otworzyłem serce A ty mi złamałaś je Nie chcę tego więcej, kiedyś jeszcze spotkam cię Dzisiaj mam inne plany Nie pójdziemy razem na party Chuboko mam nową damę i nie jestem już tak oparty Ona mówi mi, że jestem fajny A nie tak jak ty, że robię coś nie tak Z nią nawet mógłbym palić blanty I nie martwić o nic się, bo taki mamy vibe deszcz i jakoś tak ciemno na mieście Wczoraj poznałem cię, a już otworzyłem serce A ty mi złamałaś je. Nie chcę tego więcej Kiedyś jeszcze spotkam cię